Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Գրետա Սահակյան Ստեփանակերտցիներին քաջ ցանոթանում, ով տարիներ ի վեր աշխատանքային գործունեությունը զուգակցել է հասարակական աշխատանքին, մնալով գովական ամուսին ու մայր, անփոխարինելի ընկերուհի եւ նվիրյալ Արցախուհի։ Այս հմայի հայուհին ապրել ու արարել է մեր կողքին, իր շուրջը սփռելով լույս ու ջերմություն, գունազարդելով մտերիմների առօրյան ծիածանի բոլոր գույներով։ Անձնապես սանոթ չլինելով նրա հետ հրվից հեռու միշտ հիացել եմ ազնվական այդ տիկնոջ կոկիկ խնամված արտակինով ու վայելուչ կեցվածքով, դեմքից անբաժան բարի ժպիտով ու առինքնող հմայքով։ Այսօր թեպետ ֆիզիկապես մեզ հետ չէ, բայց նրա հիշատակը դեռ ջերմացնում է նրան ճանաչողների սրտերը, մնալով աշխատասիրության, բարության, սրտացավության ու նվիրումի ընդօրինակելի կերպար։ Ի հաստատումն ասվածի վկայակոչենք Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհրդի կազմակերպած հուշ երեկոն, որը բազմակողմանի բացահայտեց Գրետա Սահակյան կնոջ տեսակն ու նրա ավանդը Արցախի հասարակական կյանքում։ Մասնագիտությամբ լինելով ինժեներ-մեխանիկ երկար տարիներ գլխավորել է Լղիմ Ղարմետաքս կոմբինատի արհկոմիտեն։ Եղել է գազམ་ակերպության քարտուղար, արտադրական բաժնի հրահանգիչ, ԼՂՀ սոցիալական բաժնի վարիչ, ժողովրդի հատկապես կանանց շրջանում լայն ճանաչում ուներ որպես կանանց խորհրդի նախագահ։ Հասարակական ակտիվ գործունեությունը նրա կյանքի հիմնակարն է եղել։ Այդ ասպարեզում նա համամիութենական ճանաչման արժանացած գործիչ էր, ապարգևատրված մի շարք շքանշաններով ու մեդալներով։ Հիանալի ընտանիք ուներ ամուսին, երկու որդի, հարսներ ու թորներ, ովքեր լիուլի վայելում էին նրա սերն ու գորովը։ Նա համոզված էր, որ կնոջ երջանկությունը աշխատանքի ու ընտանիքի մեջ է։ Շնորհաշատ տանտիրուհի էր, հյուրասեր, համով ձեռք ուներ եւ սիրում էր հյուրերին շփացնել նորանոր ուտեսներով ու համեղ թխվածքներով։ Հուշ երեկոն վարում էր Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհրդի նախագահ Սուսաննա Ավշարյանը։ Դահլիճում Գրետա Սահակյանի ընկեր բարեկամներն էին, նրա հարազատներն ու նախկին գործընկերները։ Որդու Գյորգի Սահակյանի խոսքով, չնայած բազմազբաղությանը, մայրը չափազանց պատասխանատու էր աշխատանքում եւ պարտաճանաչ ընտանիքում, նույնիսկ ավելի քան կարելի է ենթադրել։ Զբաղեցրած պաշտոններով ու երանդուն հասարակական գործունեությամբ հանդերձ նա սովորական կին էր, որ հասցնում էր գերազանց կատարել արտանին գործերը, զբաղվել երեխաների դասերով ու դաստիարակությամբ։ Երբեք չէր զգացվում, որ աշխատանքից է եկել, հոգնած կամ անտրամադիր։ Նա կարողանում էր տանշեմից ներս մտնելիս դրսում թողնել աշխատանքային հոգսերն ու լիովին տրվել ներընտանեկան պարտականություններին որդու հավաստմամբ անուղելի լավատես էր երանդով լեցուն, նույնիսկ նրա սիրած երգերն էլ լավատեսական ոգով էին առանձնանում։ Հարսը Տիկին Էլլադան հատկանշեց, որ իրենք աշխատում են պահպանել այն ավանդույթները, որոնք արմատավորվել են սկեսրոջ ընտանիքում։ Դա նախ եւ առաջ ծննդյան տոները հանդիսավորապես նշելն է, անկամ եթե օրվա հերոսը ինչ-ինչ պատճառներով բացակայ է տնից։ Հատկանշական է, որ ծննդյան տոնակատարությունները ուտել խմելու հայկական տարածված կարծրատիպից հեռու էին, քանի որ միայն դրանով չէին սահմանափակվում։ Դրանք ուղեկցվում էին երեխաների ուժերով կազմակերպված համերգներով, որոնց նրանք նախորոք պատրաստվում էին, իսկ հետո հետևում էին մեծերի երգն ու խոսքը։ Ընկերասիրության մեծագույն դասը ըստ Գեորգի Սահակյանի ստացել են մորից – Եվ այսօր էլ ավանդույթները շարունակվում են, հաճախ են ընկերներով հավաքվում եւ մինչեւ ուշ գիշեր հաճելի ժամանակ անցկացնում։ Տարիներ անց հարս սկեսուր հարաբերությունների ներդաշնակությունն այսպես է ներկայացնում Տիկին Էլադան։ Շատ կարևոր է, երբ որ տարբեր ընտանիքներից, տարբեր մշակույթներից մարդիկ հավաքվում են, իրանք ուղղակի հարգեն մեկը մյուսին Եվ հարգեն ինչպես անձնավորությունը, այդպես տարածքը, անձնական եւ այն եւ այն ես կարծում եմ, որ հաջողությունը նրանում էր, որ ամեն մեկս բավականին իմաստուն գտնվեցինք, որ เป զի հասկանանք եւ հզորությունը եւ արժեքը ամեն մեկից ու այդպես պահպանենք այդ ամեն ինչը, չխորացնելով շատ այն մանր-մունր կենցաղային, քաղաքինիական ինչ որ բաներով, չծանրաբեռնելով ու այդ հարգանքն է ինձ թվում է, որ գաղտնիքն է այդ հարաբերությունների հաջողությանը։ Հարսի բնութագրմամբ Գրետա Սահակյանը Եթե մի քանի բառով ես բնութագրեի Տիկին Գրետայի, ես կասեի, որ ինքը շատ իմաստուն շատ լավատես եւ պրոֆեսիոնալ մարդ էր։ Ինձ համար պրոֆեսիոնալիզմը շատ կարեւոր է, որովհետեւ եթե դու զբաղեցնում ես նման հաստի, եթե դու աշխատում ես նման պատասխանատու ոլորտում, բարձա որ դու պետք է պրոֆեսիոնալ լինես։ Լավատեսությունը դա իր խառնվածքից էր գալիս եւ ինքը կարողանում էր ամեն մի պարագայում իրենք ճիշտ պահել, որ շատ կարեւոր էր եւ մենք բարձա որ կողքից նայում ենք, ինչ որ բաներ ենք սովորում Իսկ իմաստությունը իր մոտ ամեն ինչում էր, եւ աշխատանքում, եւ ընտանիքում, եւ ամեն ինչում։ Ես նույնիսկ կարամ ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ շատ լավ է, որ իմ հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, ես շատ լավ հիշում եմ ամեն ինչը եւ այսօր երբ որ վերապրում եմ եւ վերագնահատում եմ ամեն ինչը, ես նորից ինձ համար եզրակացություններ եմ անում, որին ժամանակին ես չեմ հասել, որտեղ իմ կյանքի փորձն ու իմաստությունը չի հերիքել այն ժամանակվա համար։ Իսկ այսօր ես մտածում եմ, որ ինչքան ճիշտ էր ինքը այն ժամանակ ասում, ինչքան ճիշտ ուղղություն էր տալիս եւ այդ պատվիրանը հենց կյանքին ճիշտ վերաբերելը շատ-շատ կարևոր էր իր ամոթ ու ինքը ուներ մի քանի նշանավան, որին մենք փորձում ենք այսօր հետևել, որից մեկը այն է, որ դրամը ոչ մի անգամ չի հերիքում։ Աշխատեք վայելել կյանքը։ Իմիջայլոց ինքը այն մարդկանցին այն անznավորություններից է, որին Աստված շնորհել է կյանք վայելելու շնորհքը, ունակությունը, որին շատ քչերին է յուրահատուկ։ Նա ուներ այդ հատկությունը եւ մեզ էլ դրանով վարակում էր։ Ցավոք ամեն ինչի, որ հաստրեցինք Իրանից քաղաքիա կյանքից, ամեն ասածից եւ այլ, բայց փորձում ենք ամենայն դեպքում գոնե հիշելով, գոնե ինչ որ վանաներով տենց հիշում ենք ու փորձում ենք հետևել իր պատվիրաններին։ Շատ բաներ կա սովորելու ու այսօրվա համար ահագին մենք ունենք նյութեր վերագնահատելու ճիշտ ասած։ Միջոցառման ընթացքում Գեորգի Սահակյանը կատարեց մոր սիրած երգերից։ Լուսինա նորելա Կապույտակի կնքում Սիրած յարքո սիրուց Հանգիստս գորել Siratyar goziruz, hangistaz korela, boyu gusimada, mara, maral maral, metak susimada, veran veran veran, boyu gusimada, Սվետա Սահակյանի մտերիմ ընկերուհու Տիգին Նորայի հուշերը ձգվեցին մինչև կես դար տևած իրենց ընկերության ակունքները։ Մեր առաջին հանդիպումը եղել է 1960 թվականի օգոստոսին։ Ավարտելով Մոսկվայի Տեթևատնաբերության տեխնիկ ինստիտուտը, աշխատակին ընդունվեցի Արմետաքս կոմբինատում, ոլորման արտադրության հերթի վարիչ։ Այն ժամանակ գրեթե վաճառական Արմետաքս կոմբինատի արտադրության կոմիտեի նախագահն էր։ Իսկ հետո նա ընտրվեց Կուս կոմիտեի քարտուղար իսկ ստացել նրա տեղակալը։ Այդտեղից էլ սկսվել է մեր մտերիմ ընկերությունը եւ շարունակվել շարունակում է եւ այսօր, առայսօր։ Ինչու առայսօր, որովհետեւ չնայած չկա մեզ հետ ինձ հետ վերադավաճականը ֆիզիկապես, բայց ես աշխատում եմ իմ մտերմությունը նրա երեխաների ընտանիքների հետ, հատկապես Ժորայի Ելայի հետ Մենք ընկերություն ենք արել ընտանիքներով։ Այնքան էինք մտերիմ, որ մեր երեխաները կարծում էին, թե մենք քույրեր ենք։ Ոչ միայն երեխաները, նույնիսկ այդպես էին կարծում շրջապատի մարդիկ։ Ես եղում էի 4 քույր գրետանով։ Մեր տանը միշտ համարում էինք գրետան 5-րդ քույրը եւ իրենց ընտանիքում ինձ են համարում իմ երեք քույրը։ Մենք հաճախ էինք հավաքվում եւ ոչ միայն տոն օրերին կամ ծննդյան օրերին, եւ կասեի, որ մեր ծնունդները համընկել իրար հետ մայիսի 1-ին ես եմ ծնվել, մայիսի 2-ին գրետան 1-ին հավաքվել ենք մեր տունը ընտանիքով, 2-ին իրենց տունը։ Այդ ոչ միայն ծննդյան օրերին, այլև հաճախ մենք աշխատանքից հետո որևէ մեկի տանը հավաքում ենք միասին եւ այդ հավաքույտները անցնում էին շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալից։ Մեր երեխաները սկսում էին գազམ་ակերպել համերգներ։ Մենք էլ էինք ուրախանում, երգում, պարում, երգում էինք Սայնովայի երգերը, հայկական ժողովրդական երգեր, ռուսական ժողովրդական երգեր։ Ալեքսեյ Եքինյանի երգերից էր շատ սիրում Սնեգաբա։ Շատ գեղեցիկ էր ինձ համար եւ ինքը երգում էր օջախում երգը։ Եվ միշտ ասում էր՝ լավ է գրետա։ Այն երգերը ինչ ասավան գոլա, մին օջախում դե չմնան օջախում երգին։ Մեր մտերմությունը չէր ազդում մեր աշխատանքի արդյունավետության վրա։ Ընդհակառակը, ավելի մեծ պատասխանատվության էին կատարում մեր աշխատանքը։ Լինելով միշտ ղեկավար աշխատներում, երբեք իրեն բարձր չի դասել մնացածներից։ Իսկ ամենակախավորը սիրել է շփվել իր ենթականների հետ, խորհուրդներ տալ, ինչու՞ չէ լսել եւ ընդունել նրանց կարծիքները։ Շուրջ 50 տարվա մեր ընկերության ժամանակ չեմ հիշում այնպիսի դեպք, որ մենք իրարից կամ նեղացածն ենք, կամ մի ինչ որ վտոմուկ արտահայտենք իրար նկատմամբ։ Նա շատ հերատես, խելացի, ծանրակշիռ եւ նպատակասլաց կին էր իր աշխատանքային գործնեության զուգահեռ նավագիտությամբ էր կատարում իր տանը կրոջ պարտականությունները։ Նավագին էր, սիրով մայր, արտակարգ խոհարար, այնքան էր նվիրված իր ընտանիքին, որ ամուսնու հիվանդության պատճառով թողեց իր բարձր աշտոնը եւ անցավ ցածր աշխատանքին։ Ապա նա անկերուհուն բնութագրեց որպես գերազանց տանտիրուհու, շեշտելով նրա խոհարարական ունակությունները։ Նա եղել է բացի այս բոլորից նաև լավ գազམ་ակերպիչ։ Ղարմետակցություն գնալու աշխատելու ժամանակ նա գազམ་ակերպել է երկու գումերտական արսանիք։ Ղարմետակցություն գնալը ունեցել է պիոներական ճամփար երազի։ Տարբեր արետներով մենք գազམ་ակերպում էինք հավաքներ եւ մեր առաջավոր բանվորների հետ։ Երկար տարիներ նա ղեկավարել է մարզային խորհուրդը Ես ել քարտուղար, իսկ ես այդ ժամանակ եղել եմ Ղարմետակցություն գնալու քին խորհրդի նախագահ։ Գրետան թե կեցվածքով, թե պահվածքով համապատասխանում էր այդ պաշտոնին։ Գրետան հայ կնոջ իսկական կերպար էր։ Բժշկուհի Բրինա Մարությանին եւ Գրետա Սահակյանին շահկապողը հասարակական գործունեությունն է եղել, ինչից ծնունդ է առել մի նախանձելի ընկերություն, որի մասին ցայսօր էլ կարոտով է հիշում տիկին Բրինան։ Մենք միասին ընդունվել ենք Ղարմեդաքս կոմբինատուն եւ միասին աշխատել ենք 5 տարի։ Այդ տարիների ընթացքում ինք աշխատել եմ ինժեների պաշտոնում, իսկ բժշկական տեղամասին գից, որը այն ժամանակ տվել են առաջին անգամ մանդաբար գինեկոլոգ, որովհետև կոմբինատում աշխատում էին 2250 բանվորներ, որոնցից 1850 կանայք, որոնց երկու եվրոպական մասը պատղաբեր կանայք, հետևապես ուրեմն տվել են մանդաբար գինեկոլոգ, որպեսզի զբաղվի հղիների դիսպանսերիզացիայով։ Եվ աշխատանքի process-ում մենք ցանոթացանք, ռեդավաճականը նա զբաղվում էր որպեսի աշխատանքի պայմանները լինեն անվտանգ բարբերության համար։ Դրա համար մենք մտերմացանք եւ սկսեցինք կազմակերպել մի շարք ծրագրեր հասարակական իհարկե հիմունքներով։ Առաջինը դա նա եղել որպեսի բոլոր ցեխերում մենք ստեղծենք անձնական հիգիենայի կաբինետներ։ Ճիշտ է եղել է շատ մեծ դժվարությամբ, բայց այն կառուցվել է եւ դա նպաստել է նրան, որ իջել է կանանցի իրադարձությունների քանակը։ Դա մեծ խնդիր է եղել։ Երկրորդ հարցը նա է եղել, որ հղի կանայք ներկայանում են աշխատանքի իրենց հատուցներով։ Մենք մտածեցինք, դիմենք տնօրենին, որպեսզի իրենց ձեռքով արտադրած մետաքսից հատկացնեն, որպեսզի բանվորուհիները ունենան ազատ հագուստներ եւ այդ ազատ հագուստը կնպաստի պետքի ներգանդային կյանքի երժեք զարգացման համար։ Եվ դա իլ կատարվեց։ Եվ միաժամանակ տնօրենը միշտ ասում է, երկուսից հանելու ենք աշխատանքից, որտեղ շատ հարցեր եք առաջարկում։ Նույնիսկ մենք դիմեցինք, որ անպայման մետաքսագործական կոմբինատը պետք է ունենա ներքին ռադիոհամբույցը։ Ինչու՞, որովհետև կոմբինատը ուներ դուք բոլորը գիտեք մի քանի շենքեր Այդ շենքերը իրարից շատ առանձին են։ Նրանք ունեին 5-6 ցեխեր առանձին։ Եվ աստված չանի, եթե հանկարծ լինի մի պատահար, շատ դժվար կլիներ բանվորների ազատանումը։ Մենք տեղադրեցինք այդ ռադիո հանգույցը հուս կազմակերպության քարտուղարի կաբինետում Որպես կանանց խորհրդի նախագահ շատ հետաքրքիր միջոցառումներ է նախաձեռնել Տիկին Գրետան։ Վերհիշում է Բրինա Մարությանը։ Ես բացվեց հանրապետական ծնդակունը Առաջին անգամ մենք կապակերպեցինք մեծ միջոցառում։ Բազմազավակ մայրերի հանդիպումը երիտասարդ մայրերի հետ։ Ինչու կազմակերպեցինք, որ երիտե ծնելիությունը շատ ցածր է եղել։ Դա մենք ուզել ենք, որպեսզի հայազգը շատանա։ Եվ այդ առիթով մենք կազմակերպել ենք այս միջոցառումը։ Մյուս կողմից, այն առումով, որ այդ ժամանակ դեռ կային ծնունդներ, որ տանն էին ծննդաբերում կանայք, եւ բացությունները շատ-շատ են եղել։ Դա մեզ աշխատանք էր։ Եվ ես չեմ հորանում, ես կազմակերպել ենք մարզային մեծ կոնֆերանս եւ այդ կոնֆերանսի ամենանական հարցը եղել է կնոջ աշխատանքն է գեղեցիկ։ Ինչի համար ինքն դրել այդ թեման, որովհետեւ կինը մենք տեսնում ենք օթում, ճանապարհում, ջրում, ամենտեղ, ամենուրեք, տեսնում ենք գործում, տեսնում ենք վիրահատական սեղանի մոտ եւ այդպեսով մենք մեծարել ենք կանանց։ Այդ նույնը մենք կատարել ենք եւ շրջաններում, բոլոր շրջաններում։ Ուզում եմ ասել, որ աշխատանքը միշտ եղել է եղում եւ այն վիճակն է ստեղծել։ Կարծես թե մենք մասնագիտությամբ չենք զբաղվում, միայն զբաղվում ենք ինքն խորհրդի այդ աշխատանքով։ Վանաստեղծ գրականագետ Արցախի Պետհամասարանի պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը կարևորելով կանանց խորհրդի գործունեությունը նշեց. Զրողների միության անդամների հետ հաճախակի լինում էինք ղարմ մետաց կոմբինատում Մենք խաղաղության շքերթներ էին կազմակերպում ամբողջ մարզում էր Արցախում։ Մեզ հետ էր անպայման Տիկին Գրետան եւ այստեղ է նաեւ մեր սիրելի Ռայս Անդրեևնա, մեր Բրինան էր մասնակցում մեզ հետ։ Հաճախակի գնում էինք շրջաններով։ Եվ ինքը ելույթներ էր ունենում եւ ռուսերեն լեզվով եւ հայերեն լեզվով։ Սա պետք է անպայման ընդգծել։ Եվ հետաքրքիրն այն էր, որ նա դիմում էր ներկաներին որպես մայր։ Իսկ այնպիսի դահլիճ է լինում, որ ինքը դիմում է որպես դուստր։ Այսօր մեր բոլոր ներկաների անմիջ կարող եմ ասել, որ նոր Արցախը տիկին Գրետային դիմելու է իմ մայր եւ մեր հին հազարամյա Արցախը դիմելու է որպես դստեր եւ փարքան ժողովրդին որ Գրետա Սահակյանն ու իր մեր ժողովրդին, մեր պատմությանը, ինքը եւս գրել է մեր պատմությունը։ Որթու Գեորգի Սահակյանի հետ փորձեցինք ճանաչել այն Գրետա Սահակյանին, ով ցանոթ բարեկամի ընկեր Հարևանի համար մնաց անճանաչ, այսպես ասած, կադրից դուրս։ Ինձ թվում է երևի ամուսինը եթե ողջ լիներ, ինքն էր ահագին բանկ պատվեր, քանի որ հիմնականում այստեղ ներկային ընկերուհիներ, աշխատակիցներ, բայց ինքը նաև կին էր։ Իսկ կնոջ մասին իհարկե լավ կարտահայտվի առաջի հերթին ամուսինը։ Ես գոհ եմ մի անգամ ինձ որ հարցերն ասում են, չքան գիտեմ, ծնողները ինչ են ընտրում, ընդհանրապես այդպես ասվակա։ Բայց նա նաև եթե ինձ հնարավորություն տայի նորից ընտրեի, ես իրեն կընտրեի։ Քանի որ իրոք համարում են, որ շատ լավ մայր է ամեն ինչ։ Ինչի կարող եք նրան տխրեցնել։ Ի վերջո մարդը միշտ տոն չէ։ Եթե ինչ որ ընտանիքի հետ կապված խնդիրներ կային, իմ եղբոր կինը հիվանդ էր ոնկոլոգիայից, ահագին ինքը չարչարվեց, հետո տուններ պահում, բայց ինչն է կարևոր, որ դուխը պահում էր իմ։ Այսա էր կարևոր։ Որ ինքը շարունակում էր այդ ամեն ինչը, ողջևորում էր, որ չլավանելու բան մտածեք ու ձգտում էր, որ այդ ամեն ինչը։ Տխրեց նաև, երբ այս ամեն ինչը փոխվեց, Քանի որ ինքը լավ, այո, ինքը լավ կուսակցական էր, այն ժամանակ պարտիա եւ այլը քննիրը դրված էր մեկ էլ հանկարծաղ այդ գորավ միտեղ ինքը չէր հասկանում ինչ է այստեղի միանգամից փոխվեց ինքը պիտի ցավ նորից անցկացներ իհարկե ժամանակ էր պահանջում դա էլ ես զգացի որ ազդել է իր վրա ժամանակի բայց հետո կարողացավ այդ ամեն ինչը հասկանալ այդ նորություններն էլ ընդունել շարունակել էլ ապրել ինքներդ ինչ եք սովորել դրանից շուտ ձեր ընտանիքում այդ դաստիարակության պահը երեխաների առումով ազնիվություն, պատասխանատվություն կատարվող գործի համար, ընկերություն անել նորմալ, Ես համարում եմ, որ այդ սերը դեպի երաշխություն էլի իրենց ծնողներից։ Հիմնականում դա է, էլի շատ բաներ կարելի է հիշել, բայց համարում եմ դրանք շատ կարևոր են։ Ես աշխատելով համասարանում զգում եմ, որ շատերի մոտ պատասխանատվությամբ զգացումը շատ ցածր է։ Ուղղակի մարդիկ համարում են, ինչպես ասում են, գործի տեղ էլի։ Եկա ավնի թեթևակի գործ կատարես, թեթևակի ընտանիքը ապահովես, այո։ Ընտանիքից է գալիս։ Այո, ընտանիքի անդամների նկատմամբ, աշխատանքի նկատմամբ ես հանրարարած այդ աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվությունը։ Ես օրինակ շատ լավատես եմ։ Խնդիրներ լինում, բայց շուտ եմ այդ վիճակից դուրս գալիս, ասում եմ ոչ, վաղը սպասում ավելի լավ ավելի։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց հանդեսի հեղինակ Մելանիա Միլոնյանը։ Մոնտաժը Դարիկ Ովոսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։